María de Jesús Cepeda y Cosío, estis mexica cantistino cae componistino nasquita en richa familio de la chefurbo. Chi tio quiu povus esti granda avantaggio, baldau farigis tragedio quiam, pos grava accidento, la familio perdis sian economian stabilezzon en situazio de granda economia strecigio, la patrino dedicis sin alla plei bona educado qui un sci povis doni al sia filino. Maria de Jesus montris fru maturan guston cae tre rapidan progreson en musico, quio pensigis sian patrinon prilestonta de dicho de la cnabino día estudo Eble estis mal proxime en la penso de la patrino que María de Jesús Crescos por esti la unua artistino en México. La knabino ricevis in lecciono en de profesiulo che José María Oviedo. La talenta instruisto captis la bona in natura in dotoin cae la grandam dedicion de la lernantino. Li presentit shin en familiae cae privatae cumbenoi en cui la vocio de Maria de Jesus ravis la che estantoin per sia harmonio. Tamen, en Mexico, ancora ne venis la tempo en quiu tia chica Pablo ce Mexica i virinoi montrigiu sur le ceneio de la granda teatro. Ciam signorino el staris inter siai cunulinoi, sia vocio brilis nur ce pliai privatai funccioi au en religiai festoi. Giuste en la urbo, iris granda proiecto por formi completan orchestron cae coruson por la solenagioi ocage de Crisnasco. En la electo de vochoi ili ne forgesis fraulinon Cepeda, quiu esti jam dec ochiara. En la granda evento si cantis a de la fama irlanda pianisto violonisto y Componisto William Vincent Wallace. La comento y la presentado estis que la dolcha vocho de María de Jesús Cepeda igis la volvo en de la templo sonori per sia harmonia delicata canto. Si inspiris en la de la y subliman senton de la granda mistero, la fama contralto Adela Cesari de Roca, audis Marian de Jesús, enamigis al ŝia belega bocho caitidis decidis pligrandigi ŝian meritojn, perfektigante natura in natura indotoin. Tiam Maria de Jesús Cepeda jam publicigis la unuan el siaj titolitan Vals de los Lamentos, que montras la existon de simpla caivosa basa harmonio, regas la transiro inter la tonico la dominanto. La sequan yaron, si publikigis la duan valson speciale dedicitan al mia amikino kaj instruistino Adela Cesari de Roca. en tiu ci dua valso, oni observas pli grandan harmonion. Dom tiu ci artisto estis nascita, alia bato alla economia vivo de la familio forprenis la reston de ilia javallo. Eble, tio decidigi sin comensi instrue knabinoin. la fama parisa Cantistino, de Castellan Gianpetro, de la Itala opero tiu tempe instalita en Mexico, donis kelkajn instruoin al María de Jesús Cepeda que inviti a aligi a la companio. si acceptis, cae havis grandan successon en sia interpreto de Lucrezia Borgia de Donizetti, cae Beatrice Ditenda de Bellini, opero citiu lasta, ciu generale ne esti shatata in premiero de alia sezono, sed estis merito de fraulino Cepeda fari gin ne nur agrabla, sed vere populara. Maria de Jesus Cepeda daure presentigis en spectacloi cae concertoi, ciam accompagnita de aplaudoi, laudoi cae nomumita ciel la unua mexica artistino. Gorgia malsano teni in for de let seneioi, gis ciam surprise cae tute neatendite, si iesia tridek ses jaraĝo